Entzutezko ulermena. Ondoren, Euskadi irratian Roman Artano jaunari egindako elkarrizketa entzungo duzue. Lehen atala. Hemendik aurrera astero historia pixka bat ikasiko dugu, historiaren istorio eta aritu eta gozatuko dugu gure historialariarekin, Roman Artanorekin, Arratsalden Roman eta Ongitorri. Babelo Zer modu zondo? Bai, bai, pixkat urduri, lehenengo aldi izan da, baina, tira, ondo. Bueno, gaur gure landabezeko ikasgaian, Patagoniaz eh, hitz e, egingo diguzu? Bai, eskaini zidatenean kolaborazio, ba, pentsatu nuen, ba, zerbait, ba, pixkat xarmaduna eta bereziak arri bertzela lehenengo atalera, eta ba, zeituan burura Patagonia etorri zitzaidan. Da, zer gaitikan, ba, ez dakit, ba, lehen esan bezala, ba, xarma handia duela Patagonia, da lurralde bat, ba, nahiko, eh, bueno, oso handia da, ez nahi dut eh, ez dakit, baina igual milioi bat kilometro karratu ditu. Oso handia. E, oso ez ezaguna, e, jende gutxi bizi da, e, naturaldetik izugarrizko aberastasuna ditu, eta, bueno, historialdetik, baz esanik ez da. Kokatuko dugu, non dagoen? Bai, bueno, Patagonia, ba, pentsatzen dut egongo dela jendea ez dakien non dagoen. Patagoniak hartzen du Argentina eta Txileko hegoaldea, ba, Ego Ameriketako egokonoa edo deitzen zaiona, eta, bueno, Argentinan e, kokatzen bagara lehenengo ba, Rio Colorado eta Rio Negrotik egoaldera hasiko zen Patagonia, goian panparekin mugatzen da, eta ba, egoaldera, ba, ia ba, itxaso Antartikoraino, ez Tierra del Fuego irla haundiko ego muturreraino eta Txilen ba berdin ba pixka Txiloe Irlanditik Puerto Montetik ba hegoaldera. Ordun lur oso handia dira eta ba, daude ba, mila ingurune eta mila habitat ezberdin. Ez Hasi ba, glasiarretatik, e, eh, oin gaur egun burrukan dauden Argentina eta Txilo gobernuak ba, glasiarren inguruan, eta bueno, ba, desertuak, mendiak, itxasoak, itxaslabarrak, ba, izugarrizko basoak, naiz eta txikitu egin dituzten ba, hauetako asko, baina hori, aberaztasun handia du naturaldetik, oso handia da. Eta gurariale, eguraliaren aldetik eh, oso muturrekoa, <laughs> esango dugu. Bai, bai, hau da, ba, eh, ba, e, oraindik ba, jende gutxi bizitan zeren eta da lur bat, ba, e, estremoa, ez da, ba, e, oso lehorra leku gehienean, oso ezea ere bai, egoaldean, eta hotza, batez ere oso hotza da oso oso hotza. Orduan ba, ez da, e, ba, zentzu, mendebaldeko zentzuan giza garapenerako ez da lurre gokia. Hori, hori esan behar nezun, ez? Han bizitzeko baldintzak ere ez direla oso egokiak izan. Ez, han ondo egokitzen ziren bakarrak eta bereientzat paradizu eh obe ezin zen, zena Patagonia bakarrekan ba, hango indigenentzat, ezta? Joitzen ingo du indigenez pixka bat, baina gizon zuriari asko kostatu izan zaio, han sartzea eta han pixkat bizitzen jartzea, eta gaur egun ere ba, ikusten da, ba, demografikok identitatea ba, oso oso oso bajua da. Ez bez artikoko zonak bezala, ezta? Lehen atala amaitu da. Bigarren atala egokitu ziren horiek nolakoak ziren? Barkatu? Egokitu ziren horiek kanbizitzera? ba, egokitu ziren horiek nolakoak ziren? Ez Horren lurralde handia izan da, darruinak izan du, ba, mugagabeak ziren hango zelaiak, eta e, muga ezinezko e, ezaugarri txarrak zituzte hango lurrak hori, esaten du darruinek bere bidai kronikan. E, ba, ziren indiar etnia ezberdinak. E, garrantzitsuenak ziren onak, e, jaganak edo jamanak, beraiek, e, bere burori jaman hotz egiten zioten, eta baitare teueltxeak eta alakalufak. Hori, nik gehien bat hiru ezagutzen ditu, ba, onak, teueltxeak eta jaganak, baina gehiago ere badaude, egon badaude. Eta, bueno, ba, hauen bizitza zen, ba, pixka bat, ba, oso egokituta habitatera, ez da eh e izaten zuten onak adibidez e, guanakoa llama ba gizu ez eh, andetako bai. llama tipo hori hori ke era hori ba gustu handi horren ba, beste barietate bat ua zuten gero ardiak ekarri zituztenien gizon zuriek guanako txuria egiten zioten ordun oso ba beraien kultura asko oinarritzen zen guanakoan eta gero ba inguru hortan bale asko bizi dira adibidez honak eh, Tierra del Fuego deritzen lurraldeko irraundiko iparralde bizi itxasla barretan eta Ordun, e, baleak e, hiltzorian bat zeuden eta, porque izatzeko ez ziren oso, teknika ez ziren oso <laughs> garatuak, baina ba, etortzen mazien ondartzara edo, ba, erdi hiltzorian zeudenak akabatu eta gehol aragi puzka hundiak egiten zituzten lurraspian, ondarraspian sartu. Lurrura permafrost deitzen zaio, urte guztien izoztuta egoten da, da orduan ba hori, oskailu, oskailu erraldoi bada ezta? eta hori. Gero jaganak ere oso interesgarria dira, eh etnia horretan emakumeak ziren. Beste neetan ere bai emakumeak dira lan zikin eta lan gehiena egiten dutena, baina hemen oraindik eta nabarmenagoa da. Oso indartsua ziren, azta? Bai, bai. E, batez ere onak, e, onak eta teueltxeak ziren gizaki zuherriak. E, eh, lehen gizan zuria etortzen denean, ba bueno, ba, e, Drei kapitaina eta Lena gaztelar e, imperioarentzak nabigatzen zuten Magallanes, Elkano getariarra ba, iri, e, eh, bere izena daraman itxezartera iristen denean, eh, bere kronistak, Antonio Pigafetta, italiarrak, e, oso kronika politia idazten du, ba, ikusi omentzuten gizaki izugarri bat, indiar teueltxe bat baina hauek etzakiten gizaki ezenik ere, claro, <laughs> abe mundu berrira iritsi ziren da etzakiten zer zuten. Eta gizon izugarri bat, ba, metro bat eta laro izentimetro baino gehiago. Metro eta laro gara. hartan, orain da laro urte Europarrak ere, metro zer eskaz, uh -huh. zituzten eta untzira nola baitiko arazi zuten, eta ikusi zutenean ba, e, nola guanako larru ez estaltzen zuen gorputza, eta oinetakoak ere larruz oso ondo josita omen zituen, ba, kapitainak esan zuen, oh, Patagon, eta hortik omen dator Patagonia. <laughs> Ba, ba, beste teoria bat baita ere, ba, garai hartan, e, zaldun eleberriak edo onkixote uh -huh. zen, ba, amadiz de gaula, eta hauetako baten munstroak izan omen zuen Patagon. Eta, ba, karo, europearra, zukontutan hartu erlijioak nola mediatizatzen zituen, nola mundu berrira zetozen, eta, karo, haiek preseuden edo zer gauza ikusteko eta sinisteko, ez da? Eta, ba, bueno, horren, ba, eh, eleberri horren omenez, Patagonia, eh, omen dator, ez dakit, ez dakit, oso, ba, teoria ezberdina dira, baina ez da interesgarria, ez da? Bigarren atala amaitu da. Irugarren atala. sarraskia ipatu duzu, Roman. Bai, hau da agian, ba, historia ba, horrelakoa da, ez da oso gogorra da askotan. E, indio hauek, Patagoniaren gertatzen dena da, hain ego muturrean zegoen, hain e, baldi, bizi baldintza ezegokiak ziren gizan zuriaren txat, ba, beste lur batzuk ez bezala, emeretzigarren mendearen gizal e, erdira arte edo, ba, bertako biztanleak izan ziren, natiboak izan ziren, hango jaunda jabe. Osea, gizon, zuria ezen apenas hartu zen, jesuitak, edo galestar etorkin batzuk, baino lurraiek ziren ba, zaldi gainean, gaztelarrei iezin dago zaldien gainean, ba, kultura oso aberatza sortu zuten, ba, ziuzek bezala, uh zazpi mila kilometro gorago, ez da. Eta etorri zirenean, ba, hor gertatzen dena da, eh, hor independentzia lortzen dute Ego Amerikako herrialdeek, eta Argentinak, ba, kriston txolla bilatzen du zergaitik. E, iraltza industrialaren e, garai gorian, ba, e, populazio asko igotzen da, beraz Argentinak nahi duena da e, ardi ustiak eta aragiena, zituena, biderkatu, porque biderkatzen zuen einean dana saltzen zuen Europara. Eta ordun lurrak behar ditu. Eta lur horiek indigenena dira. Ordun zer egingo dute, ba, milioika eta milioika hektarea baso erre, eta indioa ba, zuzenean akabatu. Hor general, Julio Argentino Roca uste dut izena zuela, mila sortzen hon eta maia sortzi eta laro eta iru urtean artean gerra eraman zuena, eta eroen nazional bihurtu zen Argentinan, eta lehen dakaritzara iritsi zen. Ba, oso histori trestia da, ezta, baina, eta, bueno, esaten da, bango estantziak edo estantzia deitzen da Argentinan. Baserrietan, ba, libra esterlina bat ematen zela indio belarri bakoitzeko. Eta, ba, jende bat ospetsu egin zen, adiez, Maclellan eh, eskoziar bat, zerri gorria ez izen ez ezaguna, Ba... Ez ezen horrekin oso, oso, oso atxegin etzen izango. Etzen izango. Ez... Ba, imperioan soldado izan zen, eta gero ba, hauetako basarri handi bat eramaten zuen, eta ba, bere kirol nagusi hori zen, indioa akabatzea, gaztea aur denak. Ez esan duzu, historiak horrelako gozak bai, bai, eta historian zehar horrelako asko egin dira, diruaren izanean, jainkoaren izanean, beti den norbaitean edo zerbaiten izanean. Bai, eta konfinatu egiten zituzten, gero ba, gartzeletan, ba, misiolariekin, gaur egun edo ba, omen daude museoak, eh, ba, mentalitate zoindik garai hartakoak eta esaten dute ah, nola edukatu zituzten, nola eh, benetako fedean ez zituzten eta eh, ba hori, mende honen 20. Eh, mendearen erdialdera arte edo bizi zuten azkenego oinordekoak, ordun ja zintzilariek egin izan dutena baita da induzketak egin beraien kanpamentuetan eta gero oinordeko hiek nola e, oroitzen ziren beraien kultura nola zen, beraien arbasoen kultura ba, egiten zuten induzketen emaitzak alderatu oinordeko uh -huh. ziotenarekin. Orduan da, ba, hori, kultura bat e, eh, milak aurte dirauena eta ba, iraun zuena eta atzora arte ba, bizirik egon zena. Ez bueno, ba, ba, hori, atal beltz bat, ez? Beste hain pasa pasizan da bezala, eta gara, militarrak, ba, militarra beti militar eta Argentina Republika militarrak bat ziren gutxi izango eta uh -huh. izugarrizko zarraske egin zituzten. Militarra ipatu zu hor bada Patagoniaren historian Drake pirata. Ah, bueno, o, bai, hau... militarra aipatu duzun atzera egingo dugu berriz bai, ere, bai, eh? irureun urte, ba hori, magalian ezen da garaian, ba, e, inglese dute Drake, e, Sir Francis Drake, geozaldun izendatu bai, zuen, bai Isabel Lehena erreginak, gaztelaren kesuen artean, ba, <laughs> izan zen, ba, uste dute izan zela munduari bira mantzion lehen lehen, lehen navigatzailea, ez? Beraientza navigatzailea da, espainol, espainiarrentzat pirata da. Ah, eh, claro, hori, Eta hartzen mazue etzikopedia <laughs> espainiar bat, ba, ba, ize eta berritain hartzen baduzu, ba... E, zalduna. Eh, zalduna, esploratzaile bikaina, bueno, ba hau ez izen, ba, Armada, Mexikon izan zen, eta gero erreginak, ba, onartu zuen bere, bere plana e, ba, e, eh, erri bueno, e, eh, destakamendu edo kanpaleku Espainiarrak Pazifikoko kostakoak nola han etzegoen e, Europako beste potentzien itxasuntzirik ba, etzuten babeslekurik. Horren honek egin zuena da e, e, ornoz lurmuturretik uh buelta eman kontinente Amerikarrari eta gero Pasifikoko irla guztia e, Espainiarri guztiak erazotu eta izugarrizko aberastasunak lortu. Entzutezko ulermena amaitu da